Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Ožujak je 1500. godine. U Luci u Belemu dijelu Lisabona okuplja se velika flota. Samo je šest mjeseci prošlo kad je malena flota pod zapovjedništvom Vaska ili Vaška da Game doplovila do Portugala. Da Gama je krenuo na put u srpnju 1497. s četiri broda i 170 članova posade. U Portugal se nakon puta do Indije i nazad vratilo samo 55 ljudi koji su u srpnju isplovili iz Lisabona. Da Gama je s puta donio tovar začina, cimeta, klinčića, džumbira, muškatnog oraščića i papra, te jednako vrijedan teret drago kamenja, prije svega rubina. S tog puta dugog 24.000 milja, njegova ekspedicija donijela je i neprocjenjivo znanje o mjestima o kojima do tada europljani nisu imali pojma – 1800 mjesta dodano je u zemljopisne karte. Portugalski kralj Manuel svojim je titulama dodao i titule gospodara osvajanja, navigacije i trgovine Etiopije, Arabije, Perzije i Indije. Manuel je dao i zapovjed da karte donesene sa Dagaminog putovanja budu držane u strogoj tajnosti. Kazna za njihovo dijeljenje bila je smrt. Kralj Manuel znao je kakve bi mogle biti posljedice Gaminog putovanja. Portugal je bio nadomak monopola na trgovinu i mogao je postati gospodar svih mora izvan sredozemlja. Zato je Emanuel u ožujku 1500. godine opremio još veću flotu. Kristofor Kolumbo prvo je svoj plan o plovidbi na zapad kako bi se doplovila do Indije ponudio Portugalu. Kolumbova pretpostavka u plovidbi na zapad temeljila se na dva temelja, na tvrdnjama grčkih i rimskih učenjaka da su oceani zapadno i istočno od europskog kontinenta zapravo jedan te isti ocean, te na Bibliju koje je pisalo da more prekriva manji dio svijeta. Kolumbo je na temelju tih pretpostavki napravio plan da se plovidbom izravno na zapad dođe do Indije. Portugalci nisu bili uvjereni u Kolumbovu računicu i on je otišao na španjolski dvor, koji je bio puno manje iskusan u pomorskim pitanjima i tamo je dobio novac za svoju ekspediciju. Portugalske istraživače i njihove financijere zanimao je drugi put prema Indiji. Joao Capistranu de Abreu u knjizi Poglavlja o brazilskoj kolonijalnoj povijesti piše. Nakon nekoliko polovičnih pokušaja, ideja o dostizanju Indije prelaskom preko Afrike napuštene. Sljedeći plan bio je doći tamo plovidbom oko Afrike, ali Ptolomejeva pretpostavka da su Afrika i Azija spojene jedna s drugom stajala je na putu. Ptolome je tvrdio da su na jugu dva kontinenta spojena prevlakom sličnom Suezu na sjeveru. Ta zemljina masa činila je od Indijskog oceana unutrašnje more, ali tijekom života princa Henrika Moreplovca, jedan talijanski kartograf pobunio se protiv kategoričkih objava astronoma iz Aleksandrije. Pored toga, otkriće zelenorodskih otoka i izravan kontakt sa žarkom zonom počeli su otvarati ljudima oči i pokazivati im jednostavnu činjenicu da neka ideja, samo zato što se prenosi od starina, ne bi trebala biti zaštićena od propitivanja. Portugalski kralj Joao II ili Ivan II bio je uvjeren da Ptolomejeva tvrdnja o prevlaci koja priječi prijelaz u Indijski ocean nije točna. Kada je on 1481. na prijestolju naslijedio kralja Alfonza V, za Evropljane poznati svijet završavao je na drugom stupnju južne zemljopisne širine, na rtu Svete Katarine. Nakon nekoliko godina vladavine Joao II, koji je strastveno podržavao pomorska istraživanja, portugalski pomorci doplovili su do Jarčeve obratnice. Godine 1487. ekspedicija pod vodstvom Bartolomeja Dioša vratila se s juga i izvijestila da je dosegnula vrh Afrike, kojemu su nadjenuli ime Rt Oluja. Kralj Joao II. nije se slagao s izborom imena. Taj rt treba biti rt dobre nade. Iza njega nalazio se put prema Indiji. Kralj Joao umro je 1495. Njegov nasljednik Manuel nastavio je potragu za pomorskim putom prema Indiji. Kada se Vasco da Gama vratio u Lisabon, bilo je jasno da taj put postoji. Sada ga je trebalo učiniti portugalskim. Zato se u ožujku 1500. te u Belemu okupila velika flota. Roger Crowley u knjizi Osvajači, kako je Portugal iskovao prvo globalno carstvo, piše. Samo šest mjeseci nakon Dagaminog povratka, puno veća flota bila je spremna krenuti s obala Belema. 13 brodova, 1200 ljudi i investicija kapitala firentinskih i dženoveških bankara, koji su sada bili voljni sudjelovati u prigodama koje je obećavala Indija. Manuel je mogao biti neodlučan, kolebljiv i perverzan, ali godina 1500. odjekivala je od mesijanskih slutnji, a oči Europe okrenule su se prema Lisabonu i ta nova armada, vođena od Fidalga i glavnog kapetana Pedra Alvareša Cabrala, bila je brza u slijedjenju traga koji je za cilj imao dobivanje materijalnih prednosti i križarskog divljanja katoličkog svijeta. Pedro Alvarez Cabral rođen je 1467. ili 68. u Balmonte u Portugalu. Otac mu je bio plemić Farnao Cabral, majka Isabel de Gouveia. Pedro Cabral vjerno je služio portugalskoj kruni. Nakon ekspedicije Vasca da Game, Manuel I povjerio je Cabralu zapovjedništvo nad velikom ekspedicijom. Ona nije počela kao one prije s proračunima dvorskih astrologa – Sada se vodilo računa o ritmu monsuna. Na brodovima bili su stanovnici Indijskog kontinenta koji su govorili portugalski. Cilj je bio isključiti arapske posrednike. Glavni cilj te velike ekspedicije nije bilo samo istraživanje. Brodovi su nosili poklone za indijske vladare kao i robu za trgovanje. Roger Crowley piše. Osoblje, tajnički pribor i roba za utemeljenje trgovačke postaje u Kalkuti pratili su ekspediciju proračuna tu je ukrcana roba koja je mogla biti privlačna malabarskim indijicima. Među ostalim tu su bili koralji, bakar, pigment, cinobera, živa, fino i grubo platno, baršun, saten i damast, u nizu boja i zlatan novac. Posebno iskusan agent Ajreš Korea, koji je govorio arapski, predvodio je taj trgovački potkvat, podržan timom službenika i tajnika koji su trebali voditi arhivu i račune. Pedro Alvarez Cabral nije bio mornar, već diplomat s jasnim napucima. Među njima je bio onaj da se prema onima koji se mogu smatrati neprijateljima poduzmu sve mjere. Ekspedicija iz Belema isplovila 9. ožujka 1500. Flota je izravnim putem krenula prema Zelenoradskim otocima. 14. ožujka flota je ugledala Kanarsko otočje, 22. ožujka Zelenorodsko otočje i prošla pored njega. Vrijeme je bilo povoljno. Onda je nestao jedan brod. Ekspedicija je dalje nastavila prema naredbama. Roger Crowley piše. Njihove zapovjedi bile su da prate prijašnji kurs petlje. Dok imaju vjetar u leđe, trebaju ići na jug. Ako moraju mijenjati kurs, neka to bude u pravcu jugozapada. Kad se suoče s laganim vjetrom, moraju krenuti kružnim kursom dok nestave rt dobre nade na sami istok. Njihova petlja bila je veća nego što je trebala biti. 21. travnja vidjeli su u moru morsku travu, siguran znak da je kopno blizu. Sljedeći dan potvrdu da je kopno blizu dobili su u vidu ptica koje su letjele iznad brodova. podne 22. travnja mornarika Bralove ekspedicije vidjeli su kopno, ali to nije bila Afrika. Prvo što su vidjeli portugalski mornari bila je velika planina, visoka i okrugla, oko nje ravnica s puno drveća. Zemlja se činila miroljubivom. Roger Crowley piše. Koli stanovnici bili su živopisno drugačiji od plemena koja su sreli na obalama Afrike. Ti ljudi su tamni i oni idu goli bez srama, njihova kosa je duga. Njihovi kaci i koža na dobrovama obojeni su bijelim i crnim i plavim i crvenim likovima. Njihova donja usnica je probušena. Zabilježeno je da žene hodaju gole bez rama i imaju lijepo tijelo i dugu kosu. Prvi su put Portugalci vidjeli i mreže za spavanje. Kreveti su poput tkanja. Ljudi su se doimali poslušnima, plesali su na portugalsku glazbu gajdi i bili su voljni oponašati pokrete na misi koja je održana na tropskoj obali i lako bi se uplašili poput vrabaca na hranilištu. 26. travnja svi kapetani sastali su se na zapovjednom brodu. Cabral je predložio da se u Portugal uputi jedan od opskrbnih brodova kako bi se kralja Manuela obavijestilo o otkriću nove zemlje. Svi kapetani su se s time složili. Sljedeći dan prekrcana je roba s opskrbnog broda određenog za put u Portugal. Paralelno s prekrcajem robe izrađen je i veliki križ koji je 1. svibnja postavljen na obali novootkrivene zemlje. Roger Crowley piše. To mjesto koje su krstili zemlja istinskog križa imala je obilje svježe vode i voća te čudnih životinja. Jeli su meso lamantina velikog poput bačve sa svinskom glavom i malenim očima, on je imao zubi i imao je uši duge poput ruke. Vidjeli su sjajno obojene papige, neke velike poput kvočki, a bilo je i drugih lijepih ptica. Zemlja koju su 22. travnja 1500. ugledali Kabralovi mornari nije zadržala naziv zemlja istinskog križa. Danas se ona zove po drvetu koje je bilo prvi izvozni proizvod iz te zemlje u Portugal. Ime tog drveta je Brazil. 2. svibnja 1500. godine portugalska flota isplovila iz prirodne luke u koju je uplovila 22. travnja. Jedan je brod otišao za Portugal, ostali su krenuli prema Indiji. Iza sebe u zemlji Istinskog križa, budućem Brazilu, flota je ostavila samo dva osuđena kriminalca, koji su u suzama gledali kako se udaljavaju brodovi. Suze su možda više bile plod kroničara ekspedicije. Povisničari smatraju da je u Brazilu ostao i dio mornara koji je pobjegao s brodova. Prijateljsko društvo domorodaca i obilje hrane činili su im se boljim izborom od brodova pred kojima je bio dug put. Kako bilo, tako je Portugal pronašao Brazil. Za tvorce portugalskog kolonijalnog carstva ta će zemlja tek nakon nekoliko desetljeća dobiti na važnosti. Važniji su početkom 16. stoljeća bili začini i dragulji Indije, Šrilanke, Indonezije govori magistar Želimir Brala, socijeka za romanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Brazil je naravno zemlja koja je ima 8,5 milijuna kvadratnih kilometara, dakle otprilike kao dvije Europe ili ako hoćemo 122 Hrvatske po površini stanu u Brazilu. Danas ima golemi broj stanovnika, 220 milijuna. Portugal ima danas oko 10,5 milijuna stanovnika. Međutim, početkom 16. stoljeća kad je otkriven Brazil ili pronađen, nije bilo tako. Portugal je tada mogao imati, ovisno o povjesničari navode različite brojke, ali Portugal je tada mogao imati oko milijun i petstotina tisuća stanovnika. U Brazilu se naprosto ne zna koliko je bilo stanovnika tada. Stanovnici brazilski autohtoni, epihorski stanovnici su indijanci, različiti naroda, uglavnom narodi tupi zajednice i guarani i kad je kontakt uspostavljen sa kontinentom ili podkontinentom brazilskim, onda je Portugal dugo smišljao kako će taj prostor efektivno iskoristiti i rješenje koje se našlo je da se podijeli u kapetanije koje su darovane, nekima darovane, a nekima i naplaćene pojedinim uglednicima pod uvjetom da koloniziraju, efektivno koloniziraju tu zemlju. S obzirom na golemo to područje, ogromnu obalu koju je Brazil imao, nije bilo moguće kolonizirati unutrašnjost. Odnosno, sporo je išao ulazak u unutrašnjost Brazila i to je problem koji se vuče do dana današnjega. Brazilija, glavni grad koji je izgrađen u zemljopisnom središtu Brazila koji je otvoren 1961. godine je rezultat ideje da se razvoj Brazila prenese sa obale, napučene obale gdje su Megalopolis i São Paulo, e, Rio de Janeiro, da se dakle razvoj prenese u unutrašnjost zemlje koliko je više moguće zbog tih simboličkih razloga, glavni grad i tako dalje. E, međutim, interesantno je da ni Brazilija nije uspjela prenijeti razvoj u unutrašnjost, tek razvitak komunikacijski avionskih tehnologija i avijacije je uspio, to su tolika golema prostranstva da bez avionskog, jeftinog relativno avionskog prijevoza nije moguće funkcionirati. Brazil nema transbrazilsku željeznicu, nikad nisu mogli je izgraditi koja bi olakšala komunikaciju unutrašnjosti i luka na obali Brazila. Nakon što ga je Cabralova flota pronašla 1500. godine, Brazil ili zemlja Istinskog križa desetljećima je bio nezanimljiv. Ali kako su pomorske ekspedicije otkrivale obalu Južne Amerike, Eštevao Froiš i Joao de Lisboa su od 1511. do 1514. istražili južnu obalu Brazila i uplovili u Rio de la Platu. I kako su španjolski konkvistadori ulazili u dubinu kontinenta, tako se otkrivalo bogatstvo buduće Latinske Amerike. To su bogatstvo naslutili i investitori. Godine 1524. banka Velzar iz Augsburga dobila je ugovorom pravo da istraži i vlada područjem koje je nazvano Mala Venecija. To je bio zametak današnje Venezuele. Pored toga, Španjolska i Portugal su 1490. podijelili svijet sporazumom iz Tordesiljasa, ali tu podjelu nisu poštovale druge evropske sile, poput Francuske, čiji su brodovi već 1503. počeli krstariti oko Brazila. Portugal je na sve to morao odgovoriti. Malen Newitt u knjizi Portugalsko prekomorsko širenje 1400-1668 piše. Godine 1530. Martim Alfonso de Sousa, jedan od najvećih portugalskih konkvistadora koji će kasnije postati i potkralj Indije, poslan je kako bi organizirao obranu brazilskih faktorija. S četiri broda i 400 ljudi godinu dana krstario je uzduž brazilske obale i 1532. osnovao dvije malene kolonije u Sao Vincenteu i Piratiningi, na južnom dijelu zemlje koju je prisvajao Portugal. Također je 1531. sljedeći glasine o postojanju rudnika srebra, te su glasine potvrđene sljedeće godine Pisarovim osvajanjem carstva Inka, poslao naoružanu ekspediciju u unutrašnjost. Martim Alfonso preporučio je Joao III. da u svrhu organiziranja naseobina cijela obala Brazila bude podijeljena u 14 kapetanija. Godine 1549. u Brazilu se iskrcao Tome de Sosa, portugalski plemić s obilnim iskustvom prikupljenim na ekspedicijama po Indiji i po Africi. Sa sobom je imao imenovanje kralja Joao III, kojega ga je imenovao novim generalnim guvernerom Brazila. Sosa je utemeljio Salvador kao glavni grad Brazila, iz tog će se grada tom golemom zemljom vladati sljedećih 214 godina. Ali Brazil i dalje nije dao zaradu koju su davali Indija, otoci Začina, Afrika. Melin Hewitt piše. Samo je šest kapetanija bilo aktivno zauzeto i tijekom prvih 15 godina sve su se one borile za opstanak. Jedine koje su prosperirale bile su one u Pernambuku i Sao Vincenteu, gdje su kapetani uložili bogatstvo koje su zaradili u Indiji. Polunomadski indijanci nisu imali viška hrane koji bi prodali i nisu bili voljni raditi kao radnici na europskim farmama. Prepadi na indijance, kako bi ih se pridobilo, doveli su do odmazdi i mnogi su naseljenici izgubili živote, dok su se preživjeli povukli na bolje obranjive položaje na obali ili čak na otocima ispred nje. Na sjeveru, jedan kapetan organizirao je pohod u kastiljanskom stilu kako bi istražio unutrašnjost svoje kapetanije i pronašao zlato, Tisuću ljudi sa stotinu konja istraživalo je duboko u području Para Maranjao, ali nisu otkrili ništa što bi privuklo konkvistadore ili naseljenike u to područje. Naseljavanje je stalo. Postupno su se izvorne neslužbene naseobine, koje su postale središta novih kapetanija, povećale, postale bolje obranjive i dobile su kritičnu masu stanovništva, koja je omogućila da se utemelji neka vrsta ekonomije. Martim Alfonso de Sosa donio je šećernu trsku i, iako taj nasad nije uspjevao na jugu, ona se pokazala uspješnom u sjevernim kapetanijama i uzeli su je naseljenici jer nije bilo kraljevskog monopola na izvoz šećera. Šećer će dati prvi veliki prihod u Brazilu, ali plantaže šećerne trske i postrojenja za njezinu preradu treba će golemi broj radne snage problem radne snage Portugal je odlučio riješiti robovima. To je dovelo do stvaranja takozvanog robovsko-šećernog kompleksa. Golemi broj Afrikanaca uhvaćen je, porobljen i onda prodan na plantažu u Brazilu. Nakon šećera u Brazilu će biti pronađeni zlato, dijamanti, srebro. To je sve od te zemlje napravilo ključni portugalski kolonijalni posjed. Portugal ima zapravo problem kako veliko svoje imanje napučiti. Upravo su vrijeme prihodi slabi, međutim sa kolonizacijom prihodi počinju ojačavati sve više i više, naročito kad se otkrije zlato u savezno, današnjoj saveznoj državi Mina Žerajš, ondašnje pokrajine Mindaš Žerajš. E, kod nas je taj toponim, taj naziv geografski poznat iz Minas Jel? I dijamanti kad počinju dolaziti otamo u, u Lisabon, a to je dakle kraj 16. i 17. uglavnom stoljeće, dok se nisu iscrpile te rezerve. Poslije dolazi naravno i, i Portugal je u međuvremenu se razvio i Brazil se isto razvio na robovskoj radnoj snazi dovezenoj iz Afrike, uglavnom dijelom i iz Portugala naseljavanjem i tako Brazil vodi paralelni život, recimo to tako, do Napoleonovih ratova u Europi kada portugalski dvor kako bi spasio Kraljevinu pred e, napoleonskim vojskama, odlazi u Rio de Janeiro naprosto prepuštajući eventualnu okupaciju e, tog europskog dijela teritorija, ali sačuvavši kraljevinu. Potom se dvor vraća natrag, natrag u Europu kad je prošla ta opasnost, ali Brazil sada već dobiva sasvim drugi državno-politički profil i uskoro će slijediti nezavisnost i odvajanje potpuno Brazila od Portugala. Ključni motiv za putovanja portugalskih moreplovaca po Atlantiku u Indijskom oceanu bila je pljačka. Već je putovanje Vaska de Game pokazalo da se golemo bogatstvo može dobiti upotrebom sile. Godine 1505. kralj Manuel uputio je prema Indiji ekspediciju koju je vodio Francisco de Almeida. Njemu je Manuel dao titulu podkralj Indije i on je s moćnom flotom od 21 broda krenuo prema Indiji. Ekspedicija je napala luku Mombasa u današnjoj Keniji. Malin Hewitt u knjizi Povijest portugalskog prekomorskog širenja donosi ovaj opis tog napada. Glavni kapetan zapovjedio im je da opljačkaju grad i svaki čovjek koji je pronašao zlato ili srebro ili bisere dobio je dvadesetinu vrijednosti onoga što je donio. I svatko je krenuo u pljačku i pretragu kuća, Razbijali su vrata sjekirama i ovnovima za probijanje. Na taj način glavni kapetan prikupio veliku svotu za trgovinu. Za Almeidom Manuel je poslao ekspediciju koju je vodio Tristao da Kunja, kojeg je pratio Alfonso de Albuquerque. Dvojac će biti bitan u portugalskom širenju po oceanima. Albuquerque se obrušio na južnu obalu Arabije i zauzeo hormuški tjesnac. Melin Hewitt donosi pismo koje Albuquerque uputio pod kralju. Mnogo zlata i mačeva sa srebrnim balčakom i dragulja koji su pripadali uglednicima nađeno je kod njih. Prikupljanje svega toga uzelo je ljudima osam dana. Prevozili su sve to u malenim čamcima i neki od njih prikupili su veliku zaradu od onoga što su našli. Pljačkanje je bilo ključni motiv za odlazak na ekspedicije. Ajrež to Vasko brat pisao je kralju 1519. i poticao ga je da potakne rat na istoku. Ajriš je napisao, stvari se ne mogu održati ako ljudi nemaju nadu da će uzeti neku nagradu. Naime, strateška zamisao jeste da se put svile, Dakle, kopneni put kojim dolazi svila i naravno druga roba, ali dobio je po svili ime iz Kine, da se kopneni put, ti tisuća kilometara koje treba prijeći kopnom, da Portugalci to pokušaju skratiti tako da jedan dio morskim putem dovoze i na taj način povežu ne samo Indiju, nego i Japan i Kinu sa zapadnim svijetom, dakle da služe kao neke vrste posrednici između Kine i zapadne Europe. Vaško da Gama doplovio 1498. godine u Indiju. Tamo je vladao rađa koji se zvao Samutiri Manavikraman i s kojim je Vaško da Gama već razgovarao o tome da Portugal ima interes, da on predstavlja portugalskog kralja, dakle da Portugal preko njega eh, traži da Portugal preuzme dominaciju trgovačku indijskim poluotokom i da stvori svoje prve baze. To tada nije uspjelo, nije uspjelo jer Rađa nije htio nije bio popusti prema Portugalcima, naprosto su narušavali uhodane scheme trgovačke sa Arapima, to je funkcioniralo, on nije vidio zašto bilo šta mijenjati. Portugalci su već tada htjeli ostaviti vojnu jednu postrojbu na tom teritoriju, ni to nije naravno dopustio. Međutim, iza toga, idućih godina je Portugalcima uspjelo da se, da tako kažem, usidre na kontinentu ili podkontinentu indijskom. Recimo Goa, Damaun, Diju i druge enklave treba znati da Indija ne znači ovo što danas znači Indija. Dakle, Portugalci 16. stoljeća zvali su Indijom ne samo Indijski poluotok, nego i čitav orientalni svijet. Dakle, drugim riječima, sve ono od dobre, dobre nade do Japana, sve do otočja u Pacifiku. I na čitavom tom području su se sve do sredine 17. stoljeća, ali prvenstveno u 16. stoljeću, formirale razno, razne enklave, baze, faktorije, luke, lučice, dakle jezgre portugalskih interesa. Alfonso de Albuquerque rođen je 1453. godine u Alhandri pored Lisabona. Njegovi preci, pradjed i djed bili su tajnici od povjerenja kraljevima Joao I i Duarteu. Djed po majčinoj strani bio je admiral. Sam Albuquerque služio kao vojnik u Africi deset godina. Sudjelovao je u osvajanju Asilaha i Tangera u Maroku. Kralj Joao II. imenovao ga je za svog zapovjednika konjeništva. Alfonso de Albuquerque svoju će slavu i nadimak veliki zaraditi na dalekom istoku i Indijskom oceanu. Kada je 1505. Manuel imenovao Francisca de Almeidu za prvog pod kralja Indije, Albuquerque je imenovan njegovom desnom rukom. Almeida je dobio zadatak da upravlja zamecima portugalskog kolonijalnog carstva. Albuquerque je dobio zadatak da osigura njegovo postojanje. Kako je to učinio, opisuje enciklopedija Britanika u članku o povijesti Portugala u poglavlju kontrola pomorske trgovine. Albuquerque je bio odgovoran za sustav uporišta koja su osigurala portugalsko gospodstvo na trgovinom s Orijentom dugo skoro jedno stoljeće. Goa je postala glavna luka zapadne Indije. Hormuz je nadzirao Perzijski zaljev. Malaka je postala vrata za prolaz iz Indijskog oceana u Južno Kinesko more, dok je niz utvrđenih trgovačkih postaja osigurao obalu Istočne Afrike i obale Indije i Ceylona. Dalje na istok, od Bengala do Kine, manje utvrđena naselja utemeljena su uz pristanak lokalnih vladara. Alfonso de Albuquerque umro je 15. prosinca 1515. godine na brodu ispred Goje. Do tada je njegov plan da se pomorski putevi nadziru nizom utvrđenih uporišta u kojima će biti stalna portugalska naselja već pokazao svoju vrijednost. Taj će sustav održati portugalsku kontrolu nad trgovinom u Indijskom oceanu i dalekom istoku sve do 17. stoljeća. S obzirom na površinom i stanovništvom maleni Portugal, to je bio najbolji način zaštite portugalskog gospodstva nad pomorskim putevima. Dakle, minimalni demografski resursi, a čim su minimalni demografski resursi ne mogu biti veliki niti ekonomski, niti vojni, niti politički resursi. Iz toga se rađa, iz te činjenice se rađa njihova filozofija kolonizacije, koja se sastoji u tome ne da se nužno obnaša efektivna vlast, nego da se vlast prikazuje na simboličkoj, na simboličkoj razini. Recimo, Diogu Kaun kada ide prema, prema jugu, on nosi sa sobom više spomenika koji se zovu na portugalskom padranu de Brebentuš dakle to je spomenik otkriću od kamena jedno dva metra otprilike ili tri metra kako gdje isklesana kao otprilike svjetiljka gdje je gore armilarna sfera uklesana jel i gdje su oznake portugalske države i on naprosto postavi taj spomenik na jednom mjestu i dakle pošalje na manifestativno simboličnoj razini pošalje poruku evo ovo je Portugal jer sam ja stavio tu taj spomenik tu tu oznaku svoje vlasti Dakle, Portugalcima je jasno da oni ne mogu osvojiti Indiju, da ne mogu osvojiti niti Japan, da ne mogu još manje Kinu, jel, da to ne dolazi u obzir, ali računaju uvijek postoji mogućnost za bilo trgovački nekakav prodor, bilo politički nekakav, nekakav dogovor koji može na bilo koji način poslužiti. Prodaja začina donosila je Portugalu golemu dobit. Vasco da Gama se sa prvog putovanja u Indiju vratio s tovarom začina kojim je višestruko isplaćeno ulaganje u tu ekspediciju. Na primjer, između 1531. i 1540. iz Lisabonske luke isplovilo je 80 brodova s teretom od 44.660 tona. U Portugal se vratilo 57 brodova s 36.410 tona. Većina začina koji su tako stigli u Portugal prevozila bi se brodovima u kraljevsku faktoriju u Antwerpen, odakle su bili prodavani po cijeloj Europi. Ali ta je trgovina sredinom 16. stoljeća počela zapadati u krizu. Jedan od razloga za nju bio je rat između Francuske i Habsburga u Nizozemskoj. Za vrijeme tog rata francuski i engleski gusari, pirati, napadali su i portugalske brodove koji su plovili prema Antwerpenu. Godine 1549. Portugal je morao zatvoriti svoju faktoriju u toj luci. To je bio samo jedan od problema u trgovini začinjima. Portugal je imao državni monopol na trgovinu sa Indijom. Ali kad su nakon putovanja Vaška Dagame počeli pritjecati veliki prihodi, golemi prihodi, oni nisu bili racionalno korišteni. Oni su bili korišteni za potrošnju, za izgradnju velebnih e, palača, dvorova, za kupnju skupe odjeće, za kupnju nakita e, i luksuzne robe, koja se nije međutim proizvodila u Portugalu. Dakle, taj višak vrijednosti koji se tako stvarao je odlazio u Francusku, u Englesku, Englesku, u Holandiju i u druge zemlje Europe. Ali u Portugalu nije se uspjela konstituirati ekonomija koja bi sama se koristila dobicima iz Indije, za jačanje nacionalnog dohotka jel, za rast ekonomski same zemlje. Budući tome tako, Portugal je zapravo imao sve manje svojih roba za izvoz u Indiju, a i on je morao tamo nešto izvoziti da bi se isplatila ta putovanja. On je kupovao uglavnom na sjeveru Europe, uglavnom u Flandriji, i slao u Indiju. No međutim, dobiti iz te preprodaje je postajala sve manja i neravnoteža, kako bismo danas rekli, trgovinske bilance je bila sve veća do kraja stoljeća je bila već e, veoma negativna. To je išlo do te mjere da je kralj bio prisiljen donositi zakone koji su ugrađavali luksuz, pa bi se zabranjivalo recimo uvoz e, skupih tkanina, skupog baršuna iz e, Dženove ili skupog lanenog platna iz Flandrije. Oni su bili očito svjesni, svjesni tih problema koji se stvaraju usprkos prihodima ali nisu nekako uspjeli naći soluciju da to reše. I tako je došlo do paradoksa u ostalom da je bila potrošnja sve veća i veća, a nacionalni dohodak se smanjivao i smanjivao i to kako u relativnim, tako i u apsolutnim odnosima. Bogatstvo od kolonijalnog širenja ekspedicija koje se sljevalo u Portugal bilo je golemo. Ono je bilo tim veće jer je Portugal do početka svog pomorskog širenja bio sve samo nebogata zemlja. Roger Crowley ovako opisuje obilje koje je vladalo u Portugalu u vrijeme vladanja kralja Manuela I. Najrazličitija roba bila je tamo na prodaju. Predmeti od slonovače i lakiranog drveta, kineski porculan i orientalni tepisi, tapiserije iz Flandrije, baršun iz Italije, Lisabon je bio vrtlog boja, žestoka zlatna groznica u kojoj je bilo ljudi iz mnogih rasa i boja. Bilo je Roma, židova koji su se pokrstili i crnih robova koji su dolazili u strašnim uvjetima nabacani u utrobama brodova, loše hranjeni, okovani leđima uz leđa. Nova pomama za luksuzom zarazila je grad. Crni kućni robovi postali su opće mjesto. Dotok šećera potaknuo je revoluciju u okusima. Lisabon je postao i kazalište u kojem je trajao stalni spektakl. Moglo se vidjeti kralja kako ide u procesiji kroz ulice s pet indijskih slonova koji su išli ispred njega. Pred njima je išao nosorog, a ispred kralja bio je konj prekriven bogatom perzijskom tkaninom. Za njegovim kopitima hodao je perzijski lovac koji je vodio jaguara. Manuel je to bogatstvo pokazivao i po svijetu. Godine 1514. poslao je papi u Rim povorku koja je trebala pokazati koliko je on bogat zvijezdate povorke u kojoj su bili uhvaćeni indijanci, leopardi, papige i jedna pantera, bio je bijeli slon na čijim je leđima bila maketa dvorca izrađena od srebra. Ali to bogatstvo bit će i uzrok propasti. Ruta oko rta dobre nade. Dakle, taj smjer, taj pravac, pomorski, prijevozni, transportni, trgovački, i dalje je bio, naravno, u rukama Portugalaca, no u međuvremenu su se obnovili stari trgovački pravci prema Levantu i koji su donosili orijentalna bogatstva preko Male Azije u Mediteran i onda su ih razno razne flote, prvenstveno naravno Mletačka, a i Dubrovačka flota je tu sudjelovala, su ih dovozili i dalje preprodavali u Europu. Dakle, nije više bilo tako ekskluzivno imati rutu oko Južne Afrike do Indije. To je jedan razlog. Drugi razlog da su sve više i više rasla je cijena transporta. Zato što je postotak brodoloma bio relativno visok, rasli su i vojni troškovi. Naime, pirati i gusari koji su shvatili da je to plovan put gdje je veoma bogate lađe se kreću, su naravno su se razmnožili i postalo je veoma opasno, počeli su u sve većem broju napadati brodove na Atlantiku, na e, zapadnoj obali Afrike, tako da su nave, galijuni, galije sa skupocjenim teretom morale ploviti u konvojima, što je već kompliciralo stvar. Osim toga su i morali pratiti ratni brodovi da ih štite. Sam rat je također poskupio, odnosno ratne te grozne ljudske igračke. Prvim su putovanjima Indici bili impresionirani portugalskim topovima i rado su ih kupovali kad bi im ovi prodavali, no ubrzo su Indici sami preuzeli tu tehnologiju artiljerijsku, pa su onda počeli i oni opskrbljivati ali skuplje portugalske brodove. Naravno, ratna mornarica ne može funkcionirati, e, pogotovo u tom stoljeću, bez e, kopnenih e, tvrđava pored luka, da se brod popravi, da se brod obskrbi i tako dalje. To je isto postojalo sve skuplje i skuplje i rezultat svega toga je da je 1570. godine, dakle deset godina prije personalne unije sa Španjolskom, da je 1570. godine portugalska država morala napustiti monopol na orijentalnu trgovinu i dala ju je u koncesiju svojim trgovcima, jer s prihodima od poreza, od nameta koji su bili na tu trgovinu, jednostavno više nije mogla uzdržavati tu mornaricu koja je bila potrebna da je štiti. Razloga za polagano propadanje portugalskog gospodstva u trgovini s Indijom i dalekim istokom i nad pomorskim putevima ima puno. Jedan od razloga je u ratu s Nizozemskom. Početkom 17. stoljeća, točnije 1609. potpisano je 12-godišnje primirje između Habsburgskih vladara Španjolske i Portugala s Nizozemskom. Bio je to ključni trenutak u 80 godina dugom ratu za nezavisnost Ujedinjenih provincija buduće Nizozemske od španjolskih vladara te 1609. počelo je zlatno stoljeće nizozemske, u kojem će ona zagospodariti trgovinom s dalekim istokom. Nizozemska je ta koja će konačno slomiti portugalsko gospodstvo nad pomorskim putevima i trgovinom. Ali to je bio samo jedan od razloga za portugalsko propadanje. Jedna od važnih stvari također je pitanje intelektualaca. Naime, za vrijeme kraljevanja kralja Manuela i tokom 16. stoljeća iz Portugala i iz Španjolske su progonjeni židovi. Prvo su Izabela i Fernando 1492. godine donijeli edikt kojim se tjeraju židovi iz e, kraljevine. Jedan dio je prešao u Portugalu. U Portugalu je tada vladao Manuel, koji je međutim ostao udovac i da bi uspio stvoriti bolje odnose sa susjednom golemom kraljevinom Španjolskom, E, želio je ženiti kćerku Fernanda i Izabele. Međutim su Izabela pogotovo je ucijenila u redu do, dobit ćeš e, ruku naše kćeri, ali moraš i ti istirati židove. I tako 1496. godine Immanuel donosi edikt kojim se, premda nije toliko strog kao španjolski što je bio četiri godine ranije, kojim se tjeraju židovi iz zemlje. Odnosno da ili se trebaju prekrstiti i to stvarno prekrstiti ili trebaju od otići, ali pritom ostaviti, ostaviti bogatstvo. Kamo su ti židovi eh, odlazili? Oni su mm, odlazili naravno tamo gdje su imali trgovačke veze, bankarske veze, društvene veze i to su bile prvenstveno sjeverne tržnice Flandrije i luke, gradovi na Mediteranu, od Izmira preko Soluna i Dubrovnika, Venecije, Ferrare i tako dalje na sjeveru je nekako se dogodilo da je ovaj bogatiji dio otišao i da su jači intelektualci. Recimo Spinoza je, Maru Spinoza je portugalski e, sefard koji je morao izbjeći iz zemlje ne treba zaboraviti da su židovi tada bili svijet iberske inteligencije i dakle da se jednim takvim nerazumnim potezom se Portugal riješio velikih mozgova ondašnjega doba koji bi doprinosili razvoju zemlje da su imali mogućnost da ostanu. Godine 1385. Joao iz obitelji Aviš predvodio je englesko-portugalsku vojsku u bitci kod Alžubarote. Joao vojska pobjedila je u toj bici francusko-kastiljansku vojsku. On je kao Joao I bio prvi portugalski kralj iz obitelji Aviš. Ta je obitelj dala neke od najznačajnijih portugalskih kraljeva. Joao I dobio je nadimak Dobri, Joao II nazvan je savršenim vladarom, a Manuel I dobio je pak nadimak Sretni. U vrijeme tih kraljeva Portugal je postao svjetska sila. Početkom 15. stoljeća ta je zemlja imala nešto više od milijun stanovnika. Stoljeće kasnije Portugal je imao kolonijalne posjede u Brazilu, na zapadu i istoku Afrike, na indijskom podkontinentu te uporišta u Kini i današnjoj Indoneziji. Godine 1521. za kralja Portugala okrunjen je Joao III, sin Manuela I. On je vladao sve do 1557. godine. Zbog svog vladanja dobio i nadimak pobožni. U njegovo vrijeme Portugal je još uvijek bio sila, ali neke su se stvari počele mijenjati. Prvo, novac od trgovine začinima bio je sve manji i manji. Drugo, već na početku vladavine, Joao III. oženio se s Katarinom, sestrom cara Svetog Rimskog carstva Karla V. Karlo Habsburg bio je najmoćniji vladar tog doba. Vladao je Habsburgskim posjedima koji su se protezali od Španjolske do Nizozemske, Austrije i Napolskog kraljevstva, kao i do španjolskih posjeda u Novom svijetu. Karlo se oženio za Joao sestru Izabelu. Dvostruka ženitbena veza s najmoćnijim vladarom Europe činila se dobrim potezom, ali ti su brakovi otvorili put tome da na portugalsko prijestolje dođe potomak Karla V. 1557. godine je umro kralj Ivan III. A kao nasljednika na tronu je ostavio svoga unuka Sebastijana. Sebastijan je tada imao tri godine. A kraljeva udovica je Katarina Austrijska, ona je sestra cara Karla V, bila je regentica. Međutim, to je pitanje stavljeno na dnevni red Cortesa. Mi duorove zovemo Cortes prema španjolskoj riječi. I tamo su predstavnici Puka prigovorili da je regentica Kastiljanka. Pa se ona 1562. godine odrekla regenstva i za budućeg je kralja tako ostao jedini živi brat Sebastijanovog oca, kardinal Henrik Enrique, koji je bio i dugogodišnji glavni inkvizitor u Portugalu. 1568. godine Sebastian je napunio 14 godina, a to je tada bila tradicionalna dob za punoljetnost za kraljevanje. Dakle, postao je sa 14 godina je postao kralj, odgojen u kultu militarizma, u kultu rata, u kultu junaštva i uvjeren u svoj gotovo božanski karakter kralja čitajući kronika svojim prethodnicima, bio je uvjeren da će Portugal biti spasilac ugroženog kršćanstva. A onda treba u tome igrati glavnu ulogu, e, što je uskoro postalo njegovom naprosto obsesijom i gledao je stalno kako napraviti neki veliki vojni pothvat kojim će on ostati u povijesti kao spasilac, ne samo zemlje i Europe, nego i cjelokupnog kršćanstva. I tako mu se izgovor pojavio 1576. godine, kad je neki Maurin zaposjeo Marokansko prijestolje uz pomoć turskoga sultana. Prema Sebastijanovoj interpretaciji to je značilo da će turski sultan zavladati cjelokupnim sjeverom Afrike, a to bi bilo fatalno, prema njegovom viđenju, ne samo za Iberski poluotok, nego i za cijelu Europu. I dvije godine kasnije, 1578. godine, kad je imao dakle 24 godine, okupio je i poveo vojnu ekspediciju u Afriku sa svim snagama koje je uspio okupiti. Bilo ih je oko 17 tisuća, od toga pet tisuća plaćenika, ali nije slušao vojne zapovjednike, nego je svoje glavo zapovjedao tom operacijom i u sudaru sa marokanskom vojskom kod Alkasar Kibira e, doživio strahovit poraz, a on sam je poginuo, odnosno nestao je u bici. Maroko je oduvijek bio zemlja za koju su portugalski kraljevi imali poseban interes. Opće prihvaćeni datum početka portugalske pomorske ekspanzije 1415. godina kada je portugalska vojska zauzela Ceutu. Bogatstvo tog važnog grada otvorilo je apetite portugalskim trgovcima i vojnicima za bogatstva koja se mogu dobiti trgovinom skupocijenom robom. Melanie Hewitt u knjizi Portugal u europskoj i svjetskoj povijesti piše. U razdoblju od stotinu godina obećanje osvajanja Maroka bilo je to koje je preokupiralo portugalsko plemstvo i vojnu klasu i koje je ostalo žarište ambicija krune i kraljevskih prinčeva koji su slijedili primjer Dom Enriquea. Rat u Maroku nije samo utemeljio vojnu reputaciju pojedinih vitezova, već se potvrdio i kao vrlo unosan. Bilo je to ratovanje prepadima koji su mogli rezultirati značajnim plijenom ili uzimanjem talaca za otkupninu. Uspješan pljačkaški prepad iz 1511. prikupio je 1000 glava stoke, 300 deva i konja i 567 zatvorenika. Takav način ratovanja odgovarao je tradicionalnim križarskim vrlinama konzervativne vojne elite. Maroko je također bio blizu, bilo je relativno lako poslati pojačanja i dovesti ratni plijen. Privlačnost Maroka počela je padati u 16. stoljeću. Držanje vojske u toj zemlji i slanje pojačanja postalo je skupo. Početkom 16. stoljeća u Maroku je bilo 25.000 tisuća portugalskih vojnika. To je dvostruko više od broja vojnika koje je Portugal rasporedio u Indiji. Maroko je postao sve manje privlačan. Indija, Brazil, otac i začina, Kina davali su puno veće prihode a i opasnost je bila manja. Ipak, zov Maroka bio je prejak za mladog kralja Sebastijana. Snovi o viteškoj časti i sljeđenju stopa svojih predaka iz kuće Amiš odvelo ga je u Maroko. Od tamo se Sebastijan nije vratio. Bio je to kralj portugalske samostalnosti, ali i početak kraja portugalskog gospodstva nad morem. Portugal će ostati kolonijalna sila, ali više nikada neće biti predvodnik u trgovini i istraživanju govori magistar Želimir Brala, socijeka za romanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Dakle, 24 godine nije bio oženjen, nije imao nasljednika, nije imao ni vraća. I sad se javlja problem nasljedstva. Od djece kralja Manuela I, glasovito kralja, tada je bio živ još jedino Henrik, ovaj spomenuti Henrik, kardinal. Nije bilo vjerojatno da će imati nasljednike. E, prema tome, krunu je morao preuzeti netko od Manuelovih unuka, a to su bili, dolazili su u obzir Filip II. Španjolski, Antoniju, koji je čelnik Ivanovaca, odnosno Malteškoga reda, i Katarina, vojvodkinja od Braganse. Međutim, pravo pitanje je bilo substancijalne prirode da li zadržati neovisnost ili uspostaviti Ibrsku uniju. Dvoje od tih kandidata, Antonio i Katarina, su bili za neovisnost, a Filip II je bio, naravno, kao španjolski pripadnik španjolske kraljevske kuće, je predstavljao jedinstvo obje krune. Puk je bio protiv Unije personalne. Međutim su plemići i krupna bržoazija koja je vidjela da se prihodi sve više smanjuju od e, trgovine sa kolonijama je smatrala da će se i plemići i krupni trgovci e, su smatrali da će sa Španjolskom uz zaštitu njezine flote, uz e, njezine velike ekonomske resurse također bilo domaće, dakle na području Španjolske, bilo iz Španjolske kolonije, da će naprosto bolje proći ako se ujedine sa Španjolskom. I tako je izabrano da se, bilo je nešto pobuna u Portugalu, ali ne previše, da od 1580. godine je Portugal ušao u personalnu uniju sa e, Španjolskom. U njoj će ostati do 1640. godine. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimila Nikolina Čulum. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2018. godina.